Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Umara Həmzə ibn Abdülmuttalibdir. Radiyallahu anh. Əsədullah Allahın şiri ləqəbi ilə tanınmış Həmzə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həm əmisi, həm süd qardaşı, həm də ən əziz səhabələrindən olmuş. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin çətin vaxtlarında ona dəstək vermişdir. Bu sahabə də o biriləri kimi Allah yolunda çox yaxşılıqlar etmişdir. Allah yolunda göstərdiyi ən böyük fədakarlığı isə onun yolunda canından keçmək, şəhid olmaq arzusu idi ki, Uhud döyüşündə Allah onu arzusuna çatdırdı. İbn Abbas radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Qardaşlarınız Uhud döyüşündə şəhid olduqda Qüdrət və qüvvət sahibi olan Allah onların ruhlarını yaşıl quşların içinə yerləşdirdi. Onlar cənnət çaylarının yanına gəlir, cənnət meyvələrindən yeyir və ərşin kölgəsində yerləşdirilmiş qızıl çıraqların yanına qayıdırlar. Yemək içməklərinin və qayıtdıqları yerin nə qədər gözəl olduğunu gördükləri zaman deyirlər, Kaş, qardaşlarımız Allahın bizə bəxş etdiyi bu nemətlərdən xəbər tutaydılar və Allah yolunda olan cihaddan qorxub qaçmayaydılar.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 Əksinə, onlar diridirlər Onlara özlərinin Rəbbi yanında ruzu verilir. Onlar Allahın öz lütfündən onlara verdiyi nemətlərə sevinir. Arxalarınca gəlib hələ onlara çatmamış kəslərin heç bir qorxu ilə qarşılaşmayacaqlarına və onların kədərlənməyəcəklərinə sevinirlər. Onlar Allahın nemətinə, lütfkarlığına, həm də Allahın möminlərin mükafatını heçə çıxarmayacağına sevinirlər. Həmçinin Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ayrıca bir hədisdə onun barəsində demişdir. Qiyamət günü Allah yanında şehidlerin ən hörmətlisi Həmzə ibn Abdülmuttalib olacaqdır. Həmzə radiyallahu anhın fəzilətlərindən biri də budur ki, o şehid olduqda onu mələklər yumuşlar. Bu xüsusda peygamber sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. mən mələhlərin Həmzə ibn Abdülmuttalibi və Hənzalə ibn Rahibi yuduqlarını gördüm.